كلا والقمر Hasha, na hapa kwa mwezi, Wallayli idh adbar Na kwa usiku unapokucha Wasubhi idha asfar Na kwa asubuhi inapopambazuka Innaha la ihdal kubar Hakika huo moto ni katika mambo yaliyo makubwa kabisa Nadhiran lilbashar Ni onyo kwa binadamu Liman shaa minkum an yataqaddama au yataakhar Wanaitaka haraka miongoni mwenu kutangulia au kuchelewa kullu nafsin bima kasabat rahina kila nafsi murahanini kwa mabaya iliyoyachuma illa ashabal yamin isipokuwa watu wa kuliani fi jannati yatasaaluna 'anil mujrimin mujrimin au watakuwa katika mabustani wawe wanaulizana habari za wakosefu ma salakakum fi saqar ni nini kilichokupelekeni motoni qalu lam minal musallin waseme hatukuwa miongoni mwa waliokuwa wakisali walam nakunu ta'imul miskin wala hatukuwa tukiwalisha maskini wa kunna nakhudhu ma'al khawd na tulikuwa tukizama pamoja na waliozama katika maovu kunna nukadhibu biyawmiddin na tulikuwa tukiikanusha siku ya malipo hatta atana alyaqin mpaka yaqini ilipotufikia فما تنفعهم شفاعة الشافعين basi hautawafaa kitu uombezi wa waombezi فما لهم عن التذكرة معرضين basi wana nini hata wanapuuza onyo hili Kaannahum humurun mustanfira kama kwamba wao ni mapunda waliotimuliwa. Farrat min qaswara, wanaomkimbia simba. Bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara, ati kila mmoja katika wao anataka apewe nyaraka zilizofunuliwa. كلا بل لا يخافون الآخرة حاشا واني واو هوا يغوبي آخرة كلا إنه تذكرة حاشا وحقيقة هو نيوكومبوشو فمن شاء ذكره بس أنا إتاكا أتاكومبوكا وما يذكرون إلا أن يشاء الله taqwa wa ahlul maghfirah na hawatakumbuka isipokuwa Mwenyezi Mungu atake ucha Mungu ni kwake yeye na msamaha ni wake yeye Allahu akbar Allahu akbar La jihadharishane, onywa na yasiogope Ninaapa kwa mwezi na usiku unapoondoka, na kwa asubuhi na kuangaza na kuchomoza, kwamba huu moto ni moja katika vitisho vikubwa kabisa vya kuonya na kuhofisha. Ni onyo kwa binadamu kwa atakayekuja mbele katika nyinyi kutenda heri au kubaki nyuma asitende. Kisha nafsi itashikwa kwa iliyoyatenda ila waislamu waliozigomboa shingo zao kwa utifu. Hao watakuwa katika mabustani ya peponi ambayo hayawezekani kusifika. Wataulizana wao kwa wao habari za wakosefu, wakiuliza hali zao nini kilichowatia motoni, waseme hatukuwa miongoni mwa wenye kuswali kama wasalivyo Waislamu, wala hatukuwa tukiwalisha maskini kama Waislamu walivyokuwakilisha na tulikuwa tukijisoza na kuzama katika upotovu na mazungumzo ya uongo pamoja na hao waliokuwa wakiporojoka. Na tulikuwa tukikadhibisha siku ya hisabu mpaka ikatujia yakini, yani mauti. Basi hao hakutowaokoa kuombewa msamaha na waombezi, wakiwa ni malaika au manabii au watu wema. Basi wana nini hata wanajitenga na mawaidha ya Kurani? Hao hakika wamekuwa kama punda wanaotoka mbio kumkimbia anayewafukuza. Bali kila mmoja wao anataka pewa ukurasa unaotoka mbinguni uwazi uliofunguliwa unaothibitisha ukweli wa mtume sallallahu alaihi wasallama, yaani kama shahada ya ujumbe wake kwao. Juu ya kuzidi kuwaonya kwa hayo wayatakayo, bali hawaihofu akhira na wakapuuza mawaidha na wakavumbua mbinu mbalimbali za kutaka miujiza na ishara. Ni hakika isiyo na shaka kwa Qurani ni mawaidha na ukumbusho wa kutosha kufikisha ujumbe. Mwenye kutaka kukumbuka wala sisahau basi na atende. Na wala hawatakumbuka ila Mwenyezi Mungu atake mwenyewe, kwani yeye ndiye anastahili kuogopwa na yeye ndiye wa kumsamehe mwenye kumcha.